E peseur blaouez oa marouet a faha an ramses daou. War dro mil darhan pem a tregan rog Jezus Kris, ma non ke faziet. Nan nou ke faziet. A peta e uel de risiz ar fujiyama? Tri mil kan met a tri hugen. Souez et tout, nout ket. Ge, sa va tu, don. Me respond deuze e der poufal. Demzon chomi di respond en droma. Peda du doa veo an ba Zimbabwe e min nao an nante ga peo ar ugen. Man bede so, an milion pem kan ugen mil adut. Ban me don, gal hafez ez gant e milion o gant E peseur blau ez oa marwe da faha an ramsez dao? Oa mil da han pem ma tregant rog Jezus Christ, ma non ke fazi Nan nu ke faziet, a peta i uel risis ar fujiyama. Tri mil kan huezek met a tri ugen. Sue ket Geo sabatu edon, me respond deuze e l'er poufal, damzon chomidi e respond en dromant. Pede e du doa veo an ba Zimbabwe e minnar an nante a peo ar ugen. Mant bede milion pem kandug en mil adut. Bon, mes dons. Gal hafez gondin milionu nou de wieges